За Бисаны эхлэхэд Мендельс эхлээд эхлэхэд Мендельсэн үед байгаагүй хүн бас байгаа учраас дахиад сайн байж байгаа нөө. Өө. За. 오곤티 사이 파들은 말레이시아 기드 쿠알라룸푸르 말레이시아 말레이시아긴 니슬렐 쿠알라룸푸르데르 디르 호랄 소가든 게 ирсэн байна. Тэгээ замдаа ингээ түрүү буугаад Солонгостой ажилттай байсан ба. Тэгээд түрүү буугаад ингээ ирсэн. Тэгээд Кучиныг улсаас ирсэн хүмүүс бараг 150 орчим тэр гişүүдтэй хамтран ингээ хураар хийгээд ирсэн байна. Тэг манай сүвийн энэ сандал дүүрсэн хүнээс хоёр дахин хүн байсан бараг л тий. Тий олон олон хүн байсан ба. Тэгээд Бинченшо Булгамийн бүх хүмүүс Бинченшо Булгамийн ерөхий гişүүдэн гişүүд мөн э, дараахнууд байсан. Тэгээд аа яг тусал сүмийн нэрээр тий сүмийн нэрээр цайбиралт хаамт хүмүүст тусалж байгаа үер ажиллагааны үр дүн үр жимсэн ямар вэ? Тэгээд ганц нэг үлс тэр тэр өөрийн нутгийн хүмүүсэл тусалж байгаа биш ээ. аа өөрөө улсаас энэ ядуу улсд ингээд туслахаар тэд нь яг юунд хэрэгтэй юм бэ? Юунд тусламж хэрэгтэй юм бэ гэдгийг сайн хараад тэгээд ганц юм уу нэг хоёр удаа туслах юм биш 5 жил 10 жил ингээд тэг үргээж туслаад а энэ тусламж авсан тэр хүмүүс нь яаж болсныг том болоод тэг өөрийнхөө амьдрал тэг яаж ингээд амжилттай зохин байгуулж ингээд явсныг тодорхой хуайлцаад үжүүлсэн байхгүй. Тэгээ би бас үзээд ирсэн байна. Тэгээд Тэнгэр бүр хааны нэрээр хийж байгаа бүх үйл ажиллагаа ямар үр жимстэй болсныг бас ингээд харсан байна. Тэгээд манайд бас туслалцаага хүмүүс мөрөн мөн тусламж авах тал, туслах тал энэ бүх хүмүүс хоорондоо гуйлагч байдлаар биш Бурханы нэрээр хооронд яаж ингэ хуайлдсныг сайн хараад ирсэн байна. Манай хүмүүс бас үүнийг аа тэнгэр бүр хааны нэр нэрээр хамтран яаж туслах уу? Сэтгэлээр тийм ээ цайбарлаар амьдралын талаар яаж тус ухаалцах уу гэдгийг аа бас ингээд аа хоорондоо сайн сурахыг мэдхийг хүсэж байна. Тэгээд ингээд би хаяа хаяа тий гадаад руу гараад ингээд буцаад ирэхээр ганц 7 хоног ч гэсэн чинь мөн 10 хоног ч гэсэн чинь Монгол монголоор ярих ярьдаггүй ингээд ярихгүйгээр ингээд буцаас ирдэг. Тэгээд ирээд буцаас ирээд мисанд суухаар гэвэл би байнга санаа зовд. Би хэрвээ монголын мардсан бол яах вэ гэж. Тий. Түр юм уу? Ганц нэг 7 хоног ч 7 хоног ч гэсэн чинь гадаад руу гараад буцаас ирээд яг монгол хүмүүстэй ирэхээр зүгээр ирэхээр нь хамаагүй л заяа. Харин тахлын ширээнд жогсохоор нь хэрвээ мөнгөшлөл юу санахгүй бол яах вэ гэд байнга санаа зовд. Тийм ээ. Хэрвээ эсвэл миний ярьж байгаа энэ юу вэ гэж хэрхий дуудлаа эвдрээд манай хүмүүс фадер юу гэж ярьж байгаа ингээ олох чадахгүй л яах вэ гэхээс санаа зовд. Тий. Тэс хонин байна те. Байнга тэгдэ. Өөрийн нутгийн хэл биш гэж бодож байгаа учраас хэрвээ буруу ярил яах вэ гэхээс санаа зовд юм аа. Тэгээд жогсоод анх тий ожиг дээр би хагас тав дэх өдөр ингээ шүн буцаад ирсэн учраас ожиг дээр хайрын сургуулийн хүүхдтэй виза хийхээр нэрэ үнэхээр айгу санаа маш санаа зовж байсан тий хэрвээ би жогсон чин үг санаахгүй л яах вэ гэж ингээд тийм ээ ганц 7 хоног ч гэсэн чинь за миний ирж байгаагийг ойлгож чадахгүй юм байгаа мó доо байгаа байха тий <laughs> А за ер нь ойлгон те. <laughs> За. <clears throat> Тэгээд би өвнөөс бас бодсон байна. Хэрвээ 7 хоног, 1 сар эсвэл 3 сарч бас гэсэн чинь нэг жил сүмдүү ирээгүй байсан хүмүүс гэ. Би санд суугаагүй байсан хүн гэвэл бас дадтай адлаан биш үү гэж бодсон. Тийм ээ. Би санд суухаар хэрвээ би цайбираа санахгүй л яах вэ? Хүмүүс танд ерөөсөө танихгүй хүмүүс л байвал яах вэ? Хүмүүс надад би би сүнсөмд оцсон чинь намайг тоохгүй бол яах вэ? Ийм зүйлээс санаа зовоод ер нь сүмд ирэхээр нэг хоёр удаа ингэ таслаад энэ 3 4 удаа болоод сар 6 сар болоод нэг жил хоёр жил болоод ингээ явж байгаа хүмүүс ихэн байгаа биш гэж бодсон байна тий. Ямар вэ та нарын хувьд? Тий хичээж байсан чинь оцохоор ямар ч эргэлзээгүйгээр оцохоор боломжтой газар мөн үгүй гэдгийг манай хүмүүсээс асуумаар байгаа л да. Тий. Би өөр Монгол монголоор ер нь тийм ээ гайгүй ярьдаг заяа. Харин төр зүрх гэсэн чинь монгол хэл хэрэглэхгүйгээр дахиад тий альбан ньюсээр монголоор ярихээр нь нэрэ би сунинг бэн дээрээ санаа зовдөг. Үүн таадил манай хүмүүс итгэлийн амьдрал дээр бас бисанд 1 2 3 4 5 6 болоод ингээд нэг жил болоод ингээд явбал би нэрээ сайн цавирж чадахгүй л яах вэ? Тэнгэр бурхан тэг яаж хуваалцах вэ? Үүнээс үүнээ санаа зовоод ирж чадахгүй хүмүүс байх биш үү гэж бас энэ талаар бодсон байна. Тэгээд битгий санаа зовоорой гэдэг юм манай хүмүүст бас ярмээр байгаа л та. Тэгээд хэрвээ та нар ингээд тааралцсан. Өнөөдөр боолуудад цамдаа гараад ингээд тааралцсан хүмүүс бүгдийг өрсөн гэсэн шүү дээ, тэ. Тэгээ тааралцсан бүх манай итгэгч нарыг сайн ч гэсэн ч мууч гэсэн өөрийнх ёстой байна. Энэ манай хүмүүстээ өгөөд төссөн зүйл байна. Тэгээ өнөөдрийн айлтал дээр Тэнгэр буурхааны хаанчлаа гэдэг нь хөрмийн найр бэлдээд хүмүүс урьсан хаантай жирлэж болно гэсэн. За тэгвэл би тахяд үүний талаар ярьж. Өмнө та нар санаж гинүү? Тэнгэр буурхааны хаанчлаа гэвэл 우상 우주민 달뱅이 애쟁태 주일레치 보 투스테기스. 자 오늘들은 탱기르 부르하니 한슬라 기득은 호르밍 넬 빌슨 항태 대 투스테 주일레치 보슨 기스. 둘 탱기르 부르한 탱기르 부르하니 한슬라 기득은 오늘들은 이게 비나레스 행 하르스 손승 인 하니 인 하анд ямар онцлог байгаа вэ гэдгийг харахаар Тэнгэр бурханы хаанслалыг хаанчлалын онцлог олгохоор олгох боломжтой болно. Энэ хаан юу юу хийснийг харъя л да. Тэ хурмын найр бэлтэлсэн тэ. Тэгээд хидий олон хүмүүсийг үрсэн. Тэгээд хитэн удаа тий. Хитэн удаа ч хийсэн чи хүмүүсийг дахин ахин үрсэн байна. Тэгээд замдаа таардсан Мөөжхөөсөн чинь сайн ч гэсэн хамаагүй бүх хүмүүсийг дуудсан. Тэгээд сүүлээр юу байсан бэлээ? Билингүй хүмүүсийг хүнийг гаргасан. Тийм ээ. Тэнгэр бурханы энэ өнөөдөр хөрмийн найр бэлтгэхээс бэлдээд хүмүүс өрсөн энэ хаан ни онцлог хөрмийн найр бэлтгэсэн тий. Тэгснийхаа дараа хүмүүсийг өрсөн. Тэгээд нэг нэг удаагаар болохгүйгээр 2 3 дахин 3 4 ингээ хитэн дахын уурьсан. Тэгээд бэлингүү ирсэн хүнийг гаргасан. Энэ тэнгэрийн бүр энэ өнөдөр хөрмийн найр бэлтгэсэн хааны онцлог байна. Тэгвэл энэ үүнийг бодохоор та нар сайн ойлгож байна уу? Тэ? Тэнгэр бурханы хаанчлалын онцлог тэгвэл юм байгаа. Бидний бидний аврахаар бүх зүйлийг бэлтгэсэн. Биднийг аврал дээр хитэн удаа хитэн дахин ахин биднийг урьж байна. Харин аврагтахаар бэлэнгүй хүнийг гаргана. Яг ингэж бид нарыг ойлгох боломжтой байхгүй. Тэгвэл хин зохиостой хүн хин зохиосгүй хүн блэ гэдгийг бодцгоё. Тэгээ би фадер ихээр ихээр би монголоор сайн ганц нэг долоо нооч гэсэн чинь монголоор ярихгүй бол мартан. Тим учраас би марцвал яах уу гэхэд санаа зовдөг. Харин Бузаз ирээд Монгол руу ирэхээр ерөнхийдөө асуудал байхгүй гэж хэлсэн нь үүнээс болохоор тэгж байгаамаа. Тийм ээ. Хин зохиостой хүн блэ? Хин зохиосгүй хүн блэ? Би мисанд ирдэггүй байсан. Би зохиосгүй хүн байна. Би нүгэлт хүн байна. Би зохиосгүй хүн байна. Ерөнхийдөө ингэж бодоод Тий би тийм сайн хүн биш ээ. Би Тэнгэр бурханы хаанцлал сонирхолгүй сонирхолгүй байна. Тийм учраас би зохиосгүй хүн байна. Өөр би Тэнгэр бурханы хаанцлалд орохор зохиос тийм ээ үгүй гэдгийг өөрөө шийдээд тийм ээ баг багаараа авраллаас холдоо хүмүүс нь ихэн байгаа. Би нараа үүнээс би нараа яг марч болохгүй тэр нь юу вэ гэвэл энд байгаа бүх хүмүүс гэсэн чинь замдаа таардсан тий энэ боолууд замдаа гараад үйлчлсэн харсан бүх хүмүүс сайн ч гэсэн ч мөөс гэсэн ч бүх хүмүүс нь өргөдсөн гэдэг үгэнд би нараа анхаарах ёстой байна. Өргөдсөн бүх хүмүүс нь тийм ээ. Оо энэ замдаа энэ боолууд нь замдаа тарсан хүмүүс оо энэ хүн сайн хүн учраас энэ урьлааг өгөх өгөн шүү. Энэ хүн бүх хүн учраас урьлааг өгөхгүй. Тэний юм байхгүйгээр бүх хүмүүсийг өрсөн мөртлөө тийм ээ Мэдээж ийхээс бас харин өөрийн мөрөөрөө явсан хүмүүс нь бас ерөөсөө ирээгүй ажилтай завгүй манай хүмүүс ихэн би санд ягаад ирэхгүй юм бэ гэж асуухаар оо ажилтай байна завгүй байна адлаа штэ тэ <laughs> тэгээд ирээгүй байсан хүн бас байгаа харин урьдлаг авсан мөрдлөө тийм ээ ирсэн мөрдлөө ямарч бэлэнгүйгээр ирсэн хүн байгаа мэд тий бүх хүмүүс үргэлжсэн юм байна харин наагур ирэхээр ямар бэлтгэлтэйгээр ирэх ёстой гэдэг нь бидний хувьд нэрээ үнэхээр санаа тавих ёстой зүйл байна. Үүнийг сануулмаар байна. За, миса гэдгийг хөрмийн найр гэж бодъё. За, хөрмийн найран дээр бэлтгэсэн хоол ундаа юу байсан блэ? Ундан хараагүй тий. Үхрүү байсан. Тэгээд боролдсон маалаа бэлтгэсэн, гаргаад бэлтгэсэн. За, манай монгол хүмүүсийн хөрминд юу юу бэлтгэдэг вэ? Айраг байх ёстой мөн үү? Тэ? Хамгийн гол нь бол <laughs> айраг. Мөн бистэй тэ. Аа. Тэгээд хурмын гэрээс харахаар яг юу гэж ирэхээ? хөтрөлгөн байхгүйгээр харж болохгүй. <laughs> За уугаад ингээ согтоод гарах хөстэй заавал <laughs> тийм ээ. Живжигээр харж болохгүй шүү тийм биз дээ. Бараг л. Тий. Хажуугаар юу байдаг вэ? Тий. Өөц байдаг юм уу тий? Аа байдаг тий янз янзын хоолн бал байг, идэхэн байг, уухын байга. За хөрмийн нэр ороод гарахтаа л хангалттай партигаар идээд уугаад гараадч бас оо энэ хоёр залуу энэ хоёр залуу сайн амьдрах хүсэж байна энэ партигаар дүүрэн гарах үстэй энэ хоёр юу вэ гэдгийг өөрлөөд гарах хүн байхгүй тийм биз дээ тий Тэгээд мисач бас хөрмийн нэртэй бодохоор энд бэлтгэсэн нь юу байгаа байх үстэй болоо тий Би нараа ерөөхдөө хуримыг найраа гэж бодохоор хангалттай идэх уу юм бодод боддсон байна дэл мисан дээр идэх юм уух юм бас байгаа. Би нараа үгээр Тэнгэр бурханы үгээр үгээс идээд уугаад Кристин бийг идээд уугаад тгийж гардаг. Харин хуримын найр шиг суугаад ингээ хуримын найранд суугаад хангалттай идээд уугаад гарах юм дадил та нар өө өнөөдөр мисан дээр манай хаан хаан манай манай найранд 미사 гэдэг найрамд очоод би 한갈짓에 이때도 오가드 가랴 인 세트겔레레 이르 이르주 우주스노 게드기 비 아스마르베가 닉두게름 디게 나나스 한갈짓에 이때도 오스니 카다라 발테갈 디르 지게레 너가 하스갈 아 요게 지르히리 에르헤르 에라가는 게 석투슨 비시 에룽 순세를 석토도 자요 디게 가라드 бүх хүмүүс оо энэ хүн дүнгүц сая хөөрмийн нэрнээс гарсан арх айрагийн үнэртэй хүн байна гэдэг мэд хадил. А энэ хүн түнгэж сая тэгээ тэсүмээс хараад ариун сүнсээр согтсон хүн байна гэж үнэр цагаа хүн байна гэдэг мэтэрхээр та нар тийм ээ хийж үзсэн үү гэдгийг асуумаар байгаа л да. Хөрмийн найр би Монголд тий 2 3 удаа хөрмийн найранд сууж үзсэн байна тий. Тэгээд жүв жүгээр харахаар хичээсэн. <laughs> Харин манай хүмүүс нь ямар байл блэ энэ миса гэдгийг тиймэрхүү аа надад тийм утгатай байна гэж бодохоор мэдээч орохоор бас бэлтгээд орох ёстой байна тийм ээ. Мэдгүй та нар аа миса надад ямар утгатай вүлээ? Би ч бас одоо хүртэл бодоод бодоод явж байна. Би фадер болоод 10 жил болохоос өмнө буруу бараг 30 30 гаруй жил байнга миса суудаг байсан чинь миса надад ямар утгатай вэ гэдгийг одоо хүртэл бодоод явж байна Өнөөдөр бидэнд өгөгдсөн энэ айллаар манай хүмүүст мисаны үчирүүд хий. Мөн Тэнгэр бурханы хаанцлал гэхэр аврал гэдэг утгатай байхгүй юу? Үүнийг тайбирж өгөхөөр нь та нар наагуур ирэхээр хурмын наринд суух мэд адил. Авралын аврал Тэнгэр бурханы хаанцлал тэгээ аврал гэдгийг бодохоор Тэнгэр хурмын наринд суух мэд суух мэд адил. Тэгэж бодоод баяртайгаар оцох оцж байгаамаа өөрийнхөө сэтгэлийг сайн анхаарад харах ёстой байна. Тэгээ наанаас гарахад би тиймэрхүү тий архны айрагийн үнэх айраагаар ингээд согтоод энэ үнэрээр тий үнэр гаргаад ингээд гарах юм байна тий. Наан суусан тэр шинж тамдихтай гарч байна уугүй гэдгийг өөрийгөө харах ёстой байна. Би санд суусан хүн аврал Тэнгэр бурханы хаанчлалыг мөрөөдөлж байгаа хүн аврал гэдгийг сэтгэлд сахисан сахиж байгаа сахиад амьдрч байгаа хүний шинж мисагаар тотрой болоод мисагаар тотрой болоод ингээд тотрой болдог байхгүй юу. Тэгвэл наанаас харахаар энэ шинжтэйг арахыг үнэхээр манай хүмүүсээс хүсэж байна. Хөрмийн нэр. Тэгээ би ер нь тийм учраас үнээс бас санаж овддог. Би өөр хангалт дээр хуримын хоол бол үхрүм үхрү айраг бэлтгэх гэдэг юм уу үгүй юу? Тийм ээ. Хуримын найрд бэлтгэх мэ адил 미санд энэ хамтран бэлтгэх хөстэй шүү. Би ганцаараа хан хүрхгүй байна. За юу. 미산 хуримын найранд 뭐 тэр ганцаараа бэлтгэж бэлтгэх юм биш юм чинь. Манай хүмүүс ч бас 미사 энэ үүнхээр баярын байрын найр болгохын тулд хамтран бэлтгэх хэрэгтэй байна. Бүх хүмүүс энд сууж байгаас арай суугаагүй, суухгүй хүн бүх хүмүүс нь хэдий өргөдсөн гэдгийг битгиймар тарэ. Наан энэ газар руу зэгсэн чинь аврал руу гисгэсэн чинь. Үүнийг амьдрахад энэ онцлог, энэ шинж үжүүлэх хэрэг бас хүсэж байна. Бидний амьдрал дээр заавал туслах хүмүүст бидний иргэн тойронд байгаа хүмүүст сэтгэлээрээ туслаад тэдний төлөө цай бирхаар гэхээр заавал тиймэрхүү үр жимстэй болно шүү. Баярлалаа.